Doamne, cât de bine e să fiu cu Tine, Tu ești adevărul ce îl caut eu. Pacea adevărată e a Ta răsplată, Tu ești fericirea sufletului meu.